الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبليغ شريف قاردش مصي وهو كنا و Tuval inşallah Allah olsun. Biz de bazen hayırlı bereketlerlesin. Amin. O hiç böyle hasreti. həmçin məşğuliyyətlidir. Alə həyatına asan iş deyil. Necə qanımız da buyurdu, yazılı məsələ var, danışdı. Yəni, şeyin üzərində böyük Mesuliyet Təbii ki, ən birinci, məşğuliyyət Allah qarşısındadır. İnsan gəlirdiğimizi Allah'ı tanıyan düşün. Sonra onun dediklərini yaşayaq. Həyatımız içinə, həyatında tətbiq edək. Həmçində ailəsindədir. Çünki ən gözəl tərbiyə Rabbani tərbiyədir. Allah necə bizi tərbiyələndirir, necə bizə deyib, o yüksək tərbiyənin tıqlarını heç kəs o cür tərbiyəni yeməz heç kəs də o cür bilə bilməz. Nə üçün? Çünki məlumdur ki, xalikdən başqa heç kəs bilməz məxluqda necədir, islah olmalıdır, nə düzəlməlidir, nə poza bilər. Ona görə ən birinci tərbiyə Rabbani tərbiyyədir və insan gəlib Allah necə tərbiyyələndirir, onu axtaraq. Onu da bilmək üçün gələyən birinci Quranı müraciət edəcək. Quran-ı kərim Allahın kəlamıdır, hansı ki, o kitabda hər şeyin əsli var, əsli. O kitab gəlib ki, biz onu yaşayaq. Yəni, hər belə gəlməyik. Düzdür, bolşeviklərin vaxtında Sizə demişlər ki, kitab ölülərə yəni gəlib, sizə aid deyil. Bilirsiniz ki, o vaxt rejim başqa idi. Hətta meçiddə də, meçidlər də ölülər üçün tikilmişdi. Ölülərə xidmət edirdi. Yəni, adam öləndə aparırlar meçiddə, ibadətə yox. Çünki ölülərə aid məsələlər meçiddə idi. Lakin əlhamdülillah indi vəziyyət hələ deyil. Aydın oldu ki, Quran sən demə diridən çıxmış. Və maraqlı da nədədir? Daha da təəccübləndirir məsələni ki, Quranın dillərə ayrılması məhz Yasin surəsindədir. Bu daha da təəccübləndirir ki, Allah Quranda Yasin surəsi dediyi ki, biz bu Quranı dillər üçün nazil edirik. Özü də bizdə adət idi, cürbəcür yerlərdə cürbəcür surələr olur və elə yerlər var, məsələn, orada Yasin oxumurlar, orada kəhv oxuyurlar, elə yerlər var, əmmə, qıbə, başqa surələr. Bizdə təbii ki, Yasin oxumaq o ayə də hansı Quran dillərə aid olmaq Yasin dedir. Onun maraqlı daha da təsir alır. Və əlhamdülillah həmçinin Allah Taala bizə peyğəmbər yollayıb Quranı bizə aydınlaşdırmaq üçün sallallahu əleyhi və səlləm. Və din budur. Din Allah mövzusuna deyib, vacib. Ona görə tərbiyyən də, problemlərin həllin də ən birinci insan özünə aid, ailəsinə aid və cəmiyyətə aid ən gözəl və ən düzgün addım bu iki məsələdən öyrənməyim. Çünki bu iki məsələ də bizə bildiriblər ki, bəs əgər onlar deyən kimi elul edilməsə, nə islah olacaq, nə də məsələlər düzələcək. Ən birinci Allahdır, çünki hər şey onun əlindədir. Allah da məsələn, hər şey onun əlindədir. Ruzu, qələbə, izzət və s. Lakin o şərt deyib, deyib ki, bu şeyləri mən o vaxt verəcəm ki, siz mən deyənlər edəcəksiniz. Siz mən deyənlər edəcəksiniz. Ona görə Quranda da fikir versəz, nə qədər ayə var ki, deyir, siz məni zikr edin, mən də sizi zikr edin siz mənə kömək edin, əgər kömək edəsiniz, onda mən sizə kömək edəcəm. Və s. və s. Və siz özünüzü dəyişməyincə, mən sizi dəyişmərəm. Və bildirim ki, nələr baş verir sizə, hamısı özünüzdəndir, yəni günahlarınızın nəticəsidir. Və s. və s. və s. Ona görə qardaşlar, o bizdə adi cəmaat da deyir ki, bir söz deyirlər, səndən hərəkət məndən Bəlkə təbii ki, bunlar hamısı o misallar ki, var, atılma sözləri, onlar hamısı Quran sünnədən götürülür. Sadəcə başqa tür ola bilsin, çatdırılır, ancaq məna hamısı Quran sünnədən demək olar. Təbii ki, insan özündən birinci hərəkət lazım. İnsan birinci Allah tərəfə özü getməlidir. Allah da kim Allah tərəfə gedər, yavaş-yavaş Allah tərəf, ona tərəf, ondan da daha çox surətlə gələr. Sadəcə bizdən nə lazım qardaşlar? Bu dini ən birinci öyrənək. Çünki salatsız olmaz bu dinə yanaşmaq. İslam elə ən birinci gündən salatsızlıqla mübarizə aparır. Elə Kibrəsində, problemlərin böyüyü də, dini söhbətlərdə biz özün kökünü yeyib, böyük salatsızlıqdır. Məsələlər bilməməyik. Dəndən bilməməyik. Allah Allah, hamısı götürür ki, sən nəyə? Ona görə Əlaclardan nədir yox? İşte elm, sonra əməl, sonra dəvət və səbr. Bu qaydalar şahinlərimiz qoydular. Hamısı nə üçündür? Həm birinci özümüzü islah eləmək, özümüzü düzəltmək üçün, sonra aləmizi və qonum qardaşı və s. Və islah belə olur, Rabbani islah. Düzdür, təəssüf ki, biz başqa yerlərdə islah, islah axtarır, lakin hələ yerlər boş şeylərdir, boş yerlərdir o məsələni həll etməyəcək. Mən üçün də bildirmək istəyirəm ki, tariximiz də dəyişib. Bugün, bu günlərdə dəyişdi, 2434-cü il oldu, məhərrəm ayı. Və bu da belə yada salmaq yerinə düşərək. Çünki tarix də Allah Allah tərəfindən bizə göndərdi. Xəliq edib Allah Allah bizə. Və necə bilirsiniz ki, bizdə də müsəlmanlarda 12 aydır və müsəlmanlar da bu tariximizi başlayıblar, deməli, sahabələ başlayıblar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi gündən. Yəni 1434 il bundan qabaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə gəlib, hicrət edib. O gündən sayılır. Və həmçində e, sahabələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dostları, bunları Dedilər ki, ən birinci ayı Məhərrəmdən olsun. Məhərrəm olsun. Məhərrəm ayı başlasın. Çünki biz bilirsiniz ki, Məhərrəm ayı zilhəccə ayından sonra gəlir və zilhəccə ayında həc var. Həc də İslamın ərkanlarındandır və beşincisidir və bununla İslamın ərkanları bitir. Beş ərkan və ona görə dedilər ki, əgər bitirsə, yəni yenilik, yenidən başlayır məhərrəmlik, gəlir, hələ məhərrəm də birinci ay olsun, Və bu bunu seçənlər necə bilirsiniz, bu İmam Hatta Əli ibn Əbi Talibin köykən vaxtında olub. Çünki bilirsiniz ki, Əli ibn Əbi Talib Fatımədə olan kursunu əmələ edib, Ömər Xattalar, Rədiyallahu yəni anhə, Allah qohumlarını. Və Hicrətin 3-cü ya da 4-cü ilində bu tarix seçilib və ay seçilib və bununla indiyəcən həmdə davam edir. Sadəcə biz istimanın nəticəsində indi bizə başqa xristiyan tarixdən gedir. Ancaq əslində bizim tarix bu da 1434-cü il Mərnəm ayı. Mərnəm ayı fəzilətlidir. Fəzilətlərindən məsələn e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın ayı. Yəni Mərnəm ayından qeyri danışanda deyir bu Allahın ayı. Və həmçinin bu gündə bu ayda oruc da var, ən əfsəl soruş oruc, Ramazan ayından sonra ən əfsəl oruc Məhram Amma o göstərir ki, bu ayda oruc da gözəl əmrlərdəndir. Həmçinin ayda aşura günü var. Aşura günü necə bilirsiniz ki, qələbə günüdür. Sizlə baxanda haqqın batilə. Çünki Musa Aleyhisselam o günü Firon qarşı qələbə salır. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o günü oruç tutalım. Bir gün qabaqla, bir gün sonradan. Yəni, hələ vaxt 9 olmayın və ya 11-i və Peyyambar sallallahu aleyhi ve buyurur ki, o gün oruc, tutma bir keçmiş gün Allah gün. Təbii ki, gözəl günlərdir. Sadəcə məhrum ayında nələr olmaz? Məsələn, özbə zülüm eləmək, döymək özbə. Allah Allah bu ayları deyil, yəni haram ayları deyil. Dedi ki, bu ayda özünüzü zülüm eləmək. Yəni, görə bu ayda ən böyük günahlardan özünün bədənini toxumaq, vurmaq. Quranda yazılır. Tövbə surəsi 36-cı ayə. Gəlir 36 olmalı yəni. Və bu gözəl günləri, mübarək aydır. Allah Taala qardaşımızın izdivaca xeyir bərəkət eləsin. Amin. Və onun salih duralar nəsib etsin. Allah Subhanahu wa taala sübhanahu wa taala nəsib etsin. Amin. Salamün aleyküm.